Venuje sa feministické a politické filozofii, eh, práci genderu, pracovní etice, sexuálním reprodukčním právům, analýze diskurzu a ideologie, čehož se dotkne právě dnešní přednáška velmi silně. Editovala například knihu Feministky a o práci, ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu, je, jak bylo zmíněno, autorkou doslovu ke knize Judy Butler Trampoty s rodou, či eh, v eh, časopise Human Affairs vydaného textu On the Notion of the Political and Feminist Theory. A teď už bych jí rád předal slovo. Dobre, uh, taká organizačná vec. Ja som teraz uh, dala na stôl uh, taký handout, vlastne ako nejaký náčrt toho, aké pojmy budem vlastne ako spomínať a zároveň som vlastne ako citáty a práva ako z toho diela Mary Wollstonecraft. Pokiaľ ako niekomu o, e, tie handouty chýbajú, tak tu na ešte pri tých knižkách sú nejaké, takže si je môžete, takže si je môžete vzít. O, ehm, prvá poznámka úvodná ešte, ja si využijem všetok čas, ktorý mi bol daný a možno aj niečo z tej diskusie. Mala som pocit, že moji predrečníci vlastne o, e, tú, tú časovú dotáciu vlastne ako veľmi uh, uh, veľmi bohatú časovú dotáciu úplne nevyužili. Eh, ja ju pravdepodobne využijem, to ako také varovanie dopredu. Chcem sa spýtať, kto vlastne sa stretol s Mary Wollstonecraft doteraz? OK, jedna, druhá. Mary Wollstonecraft. Dobre, v poriadku ten názov je taký, že vlastne budem hovoriť o nejakej argumentácii, je trošku ako, je stažená, stažená situácia, ak je dielo vlastne nepoznáme. Teda Díky za pochopenie. E, dobre, ja najskôr teda predstavím Mary Wollstonecraft a potom teda e, prejdem k tomu, e, k tomu svojmu výkladu o analogickej argumentácii o, o, v jej diele Obhajoba práv ženy. O, Budoka slovníkové, o, slovníkové zhrnutie ako jej života s doplnením o, jej krátkej biografie od Virginie Woolf. Mary Wollstonecraft sa narodila v roku 1759 a zomrela v roku 1797. Bola to anglická publicistka, spisovateľka, teoretička a feministka, na živobytie si vlastne zarábala najskôr ako guvernantka a potom e, ako učiteľka a hlavne ako písateľka recenzií pre The Analytical Review, čo bol vlastne ako disenterský, e, disenterský časopis vydávaný Josephom Johnsonom e, na konci 18. storočia v Londýne. Práve prostredníctvom tej svojej recenznej činnosti sa zoznámila s osvietenskými spismi, predovšetkým vlastne s osvietenskými spismi, ktoré sa týkali výchovy ale pre jej e, vývoj bol vlastne ako veľmi zás, bola veľmi zásadná e, bola veľmi zásadná francúzska revolúcia. Stala sa tak povediať vlastne ako revolučnou turistkou. V svojej dobe sa stala známou najskôr ako autorka nie tejto obhajoby práv ženy, ktorá je známejšia, ale ako autorka obhajoby práv človeka, e, ktorú vydala v roku 1790 a ktorá je vlastne reakciou na um, úvahy o revolúcii vo Francúzsku od Edmunda Burka, ktorú, ktorú, ktoré pravdepodobne poznáte. O, v rámci tejto polemiky vlastne o dopade francúzskej revolúcie, čo nás pochopiteľne znovu dostáva ako v debate o filozofii dejín, do, do, ako, ako najznámejšia reakcia vlastne v súčasnosti o, sú známe práva človeka Tomasa Pejna, ale vlastne v svojej dobe o, v tom roku 1991 2 um, na konci 18. storočia, to bola práve Mary Wollstonecraft vlastne a jej dielo, ktoré bolo považované za, uh, za ako najlepší v útokách útok, uh, na, na burkov útok vlastne na, na Richarda Price'a. Uh, preslavil sa teda predovšetkým obhajobou práv ženy, ktoré boli po jej smrti celkom zabudnuté a vlastne ak dnes my hovoríme, alebo ak sa učíme o mm, prvej vlne feminizmu prostredníctvom textu, textu Emery Wollstonecraft, je to iba vďaka tomu, že vlastne druhá vlna feministiek ehm, v 60. rokoch a takisto vlastne ako niektoré prvovlnové feministky na začiatku 20. storočia ehm, tento je text vlastne vyhľadali, čítali a znovu, znovu vydávali. Ehm, ona skutočne ako na celé 19. storočie fakticky zostala, zostala celkom zabudnutá. Okrem vlastne týchto dvoch vzdelávaco-polemických spisov je aj autorkou veľmi zaujímavého cestopisu po škandinávskych krajinách a dvoch o, v zásade ako politicko-filozofických románov, ktoré si myslím, že tiež by boli vlastne veľmi zaujímavým o, námetom, o, námetom na skúmanie. O, jo, o, stala sa je teda matkou Mary Shelley, o, pri ktorej pôrode zomrela. Mary Shelley je spisovateľka, autorka Frankensteina, iba aby sme si to o, kontextualizovali. O, Možno iba veľmi stručný ako citát z eh, krátkej biografie Virginie Woolf eh, od Mary Wollstonecraft, eh, ktorá vlastne veľmi pekne ukazuje na nejaký ako druh chcem povedať rozorvanosti. Virginia Woolf to nazýva, že mm, Wollstonecraft bola veľmi živá a zjavne ako bola veľmi, tým, že svoje polomiky písala rýchlo, bola veľmi, bola veľmi popudlivá, bola veľmi sebavedová podľa všetkého a Mm, bola veľmi experimentujúca. A to je niečo, čo na nej oceňuje Virginia Woolf a čo si myslím, že sa odráža vlastne aj na tom spôsobe, ako píše a o tom spôsobe vlastne o jej štilizovaní e, ja budem, e, ja budem za moment hovoriť. E, Virginia Woolf teda tú svoju krátku biografiu Mary Wollstonecraft uzatvára týmto. <clears throat> Pri pôrode zomrela. Ona, ktorej vnímanie vlastnej existencie bolo také silné a ktorá aj vo svojom utrpení vykríkla, Neznesiem pomyslenie, že už nebudem, že sa stratím. Nie, nie je to možné, nemôžem prestať byť. Zomrela vo veku 36 rokov. Ale dostalo sa jej zadosť očinenia. Za tých 130 rokov, čo uplynulo od jej smrti, už odišlo a do zabudnutia upadlo mnoho miliónov ľudí. No keď dnes čítame jej listy a načúvame jej argumentom a uvažujeme o jej experimentoch, o jej najúspešnejšom experimente, vzťahu s Godvinom predovšetkým, s jej neskorším manželom, a keď si uvedomíme jej svojhlavé a vášnivé spôsoby, ktorými si kliesnila cestu, aby sa dostala životu až na dreň, tak jeden druh nesmrteľnosti je nepochybne patrí. Žije a je činorodá, argumentuje a experimentuje, exper- počujeme jej hlas a jej vplyv medzi žijúcimi nájdeme aj dnes. Že toľko na úvod uh, biografia uh, Mary Wollstonecraft a teraz k samotnému, uh, k samotnému uh, uh, samotnému výkladu vlastne tej analogické argumentácie v obhajobe práv ženy. obhajobe práv ženy, ktorá vyšla v roku 1792, sa vlastne častokrát vyčíta to, že je štilisticky nesúrodá, priebehu odstavca sa vlastne ako zmení adresátka, zmení sa pozícia autorky, používajú sa vlastne veľmi rôzne argumentačné registre toto, ten charakter vlastne písania Wollstonecraft vyvoláva dnes v čitateľkách, myslím, že tak laických, ako aj akademických, údiv nad tou autorskou stratégiou Mary Wollstonecraft. Nad tým, že sa vlastne rozchádza nejaký zámer jej textu s e, realizáciou toho textu. E, v úvode obhajoby Wollstonecraft oznamuje, že odmieta, a teraz ten citát myslím máte na svojich handoutoch, odmieta starostlivo voliť výrazy či brúsiť si štýl. Mojím cieľom je priniesť úžitok a úprimnosť mi nedovolí dať sa ovplyvňovať, pretože si želám presviečať silou svojich argumentov a nie oslňovať eleganciou štýlu. Nebudem strácať čas vymýšľaním pôsobí, pôsobivých point alebo vytváraním pompenznej bombastickosti plnej vyumelkovaných citov, ktoré pochádzajú síce z hlavy, no nikdy nezasiahnu srdce. V samotnej práci sa podľa niektorých súčasných kritičiek od tohto rozhodnutia ale vzdialila a priklonila sa k metaforickému, ozdobnému jazyku a tak sa spreneverila svojim vlastným prvým princípom. Slovenská feministická filozofka, epistemologička Etela Farkašová tento odklon hodnotí ako, citujem, z časti zámernú autorkinu nedôslednosť, ale ešte ako viac jej vôľu komunikovať s čitateľkami, byť ústretovou k čitateľkám a komunikovať s nimi jazykom, ktorý oni považujú za svoj. V tomto príspevku sa pokúsim ukázať, že uvedená námietka a z nej vyplývajúce hodnotenie Wollstonecraft ako nejaké nedôslednej, uponáhlanej autorky alebo autorky len veľmi pragmaticky nadbiehajúce nejakému skazenému čitateľskému vkusu, vkusu alebo toho jej predpokladaného publika, podľa mňa vychádza z nejakého anachronického čítania obhajoby práv ženy a tiež z čítania, ktoré nepočíta s retorickosťou textu. Ja vysvetlím, čo je to tá retorickosť. Sústredenie feministicko-filozofického skúmania na argumentačné stratégie, ktoré obhajujú politické princípy, ktorými sa feministická politika podľa môjho názoru necháva viesť aj v súčasnosti. A presvedčenie o tom, že vlastne tá feministická filozofia má rozvíjať práve tieto princípy a rozvíja ich postupne, rozvíja ich v svojich dejinách v úvodzovkách postupne, od nejakých len skúsmo načrtnutých koncepcií k vynikajúcim vypracovaniam v O, Myslím, že vlastne ako tento druh čítania feministickej filozofie aj Mary Wollstonecraft vlastne ako musíme zabudnúť. A ja budem vlastne chcieť ukázať, že, že, že je potrebné čítať teda jej dielo nejako inak. Chcem teda vymeniť e, uvedené čítanie za čítanie za pomoci dobových diskusí, ktorý, ktoré Wollstonecraft, vlastne, ktorá sa teda živila ako recenzentka, veľmi dobre poznala a ktoré určovali aj jej argumentáciu a s tým súvisiaci výber jazykových prostriedkov. Vychádzam pritom z existujúcej literatúry, ktorá sa zaoberá vplyvom retorickej tradície konca 18. storočia na písanie Wollstonecraft a najmä z literatúry, ktorá si všíma, e, ktorá si všíma a analizuje práve to časté využívanie analógií v autorkyných textoch. Tento prístup, ktorý umožňuje nečítať Wollstonecraft ako súčasť naratívu o nejakom postupnom rozvíjaní pojmov a argumentov, doplňam potom o politicko-teoretický prístup, podľa ktorého Retorika nepredstavuje inštrumentálne využívanie retorických prostriedkov v argumentácii. Teda také využívanie retorických prostriedkov, ktoré tú retoriku chápe negatívne, ako niečo, čo zvádza alebo čo zavádza a pri najlepšom vlastne môže byť nejakým, len, nejak, len nejakým doplnením racionálnej argumentácie. Naopak, retorika v nejakej podobe všeobecňujúcej podmienky je súčasťou štrukturovania politického pola alebo je dokonca vlastne nejakou obecnou, všeobecnou podmienkou bytia. Toto je vlastne pochopenia citát e, z knihy Alety Norval e, verzívnej demokracie, ktorá vyšla pred dvomi rokmi. Ako budem v tomto výklade postupovať? Najskôr objasním teda tie politicko-teoretické prístupy k retorike a retorickosti, ktoré vychádzajú zo štrukturalizmu a predstavím vlastne diskusiu a analogii, ktorú vedú Aronovič a Panagia. Vytvorím tak rámec, v ktorom budem ďalej sledovať, ako sa chápe používanie analógie u Wollstonecraft v doterajšom feministickom výskume. Súbežne s tým ukážem, ako vďaka analógii vzniká nový subjekt feministickej politiky, stredostavovské ženy, ktorý sa v analógiách artikuluje súbežne ako podobný aj odlišný od jedného politického subjektu, ktorým sú otroci, a potom od jedného mimo politického súcna, ktorým sú kvety. Takže ja sa zameriam vlastne na dve analógie, na dva, na dva typy analógií, ženy otroci a ženy kvety. K retorike, k rozlišeniu retorike, retorickosti a analógií. Podľa Ernesta Laklova citujem, zo všeobecnená retorika prekračuje všetky oblastné hranice a jej hranice sa stávajú hranicami štruktúrovania samotného sociálneho života. Konec citátu. V takomto čítaní sveta je márne pátrať po nesprostredkovanom vzťahu medzi označujúcim a označovaným. Možnosť ich transparentnej korešpondencie neexistuje. Podľa predstaviteľov školy novej retoriky Johna Bendera a Davida Welberyho sa, citujem, Retorickosť neviaže na žiadny konkrétny súbor inštitúcií. Ukazuje sa v nej nepodložená, nekonečne rozvetvená povaha diskurzu moderného sveta. Koniec citátu. Autori pritom odkazujú na cezúru medzi retorickosťou a retorikou. Kým retorika klasickej tradície je náukou o náležitom používaní jazyka na dosahovanie konkrétnych cieľov v oblasti presviečania a ako taká vytvára a kodifikuje súbory diskurzívnych pravidiel, tak retorickosť už nie je pomenovaním tejto doktríny a praxe retoriky. Nemá ani podobu kultúrnej pamäte. Stáva sa skôr niečím ako podmienkou nášho bytia. Toto znovu objavenie sa retoriky v podobe retorickosti zároveň nie je podmienené nejakou transcendentálnou vlastnosťou jazyka alebo sveta ako takého je možné až potom, ako najskôr došlo k potlačeniu tradície klasickej retoriky novými spôsobmi vypovedania a najmä písania v osvietenstve a romantizme. Až v ďalšom obrate, v modernistickom a postmodernistickom, pomenúva retorickosť je zásadnú neukotvenosť významu, ktorá je protichodná voči osvietenskému presvedčeniu o možnosti objektivity a neutrality vypovedania o svete, a tiež voči romantickej predstave o zásadnej role e, geniálneho autora e, či autorky. Diskusia o analógii, ako vyvstáva v prácach politických teoretikov Hilarda Aronoviča a Davida Panagiu, ozrejmuje dva hlavné prístupy k analógii v súčasnej politickej teórii. Podľa Aranoviča e, má byť analógia legitímnym druhom politického usudzovania, lebo tak v základe politiky, ako aj analógie, stojí, citujem, inovatívne stávanie na minulosti prostredníctvom rozširovania precedensu. Konec citátu. Panagy ale toto chápanie kritizuje pre jeho náklonnosť k pochopeniu politiky ako niečoho, čo harmonizuje konflikty a pre neschopnosť tohto pochopenia rozpoznávať a vlastne aj hájiť nejaké zásadné ruptúry v politickom tkanive spoločnosti. Panagia, ktorý považuje analógiu za jeden druh metafory, potom predstavuje svoju koncepciu politiky založenú na modeli interakčnej metafory. Do sporu týchto dvoch teoretikov vo veci analógie sa premieta a ich odlišné normatívne ukotvenie raz v teórii deliberatívnej demokracie, to je v prípade Aranoviča, a potom v agonistickom chápaní politiky, to je prípad, to je prípad Panagiu. Ako ale ukazuje Aleta Norval práve v tej averzívnej demokracii, analogia, tak v prípade vlastne týchto dvoch teoretikov, aj ďalších teoretičiek a teoretikov, odpoveda na, nejaké, na nejakú absenci, manko alebo chybiení, ktoré by vykazovalo deduktívne politické usudzovanie, teda usudzovanie z princípov, ktoré je vlastne veľmi časté. Usudzujeme z princípov a vlastne pri analogickom, pri analogickom e, argumentovaní o usudzovanie z princípov práve nepôjde, pretože toto usudzovanie z princípov, tvrdí Norval, je nedostatočné. Schopnosťou analogie je totiž argumentovať ukazovaním a tak meniť zmysel starých otázok a vytvárať nové. Ešte predtým, ako budem analyzovať používanie analogie v obhajobe práv ženy, pokúsim sa načrtnúť iba niekoľko základných charakteristík analogie. Ak Hannah Arendt formuluje v nadväznosti na Kanta tézu, že analogia vykonáva cennú prácu, lebo je živlom špekulatívneho rozumu, a tomuto rozumu poskytuje pojmy v podobe javov medzi javmi, tak pre empirických filozofov má len veľmi nestály charakter. Analogie pri najlepšom vlastne podľa empirikov môžu prinášať hypotézy, ktoré potom budú induktívne verifikované. Toto je uh, napríklad prístup Mila, uh, ktorý rozoberá uh, Chaim Perelman a Lucy Olbrecht Titeka v svojej knihe New Rhetoric. Uh, práve títo dvaja autory vidia argumentačnú hodnotu analogie už v tom, že analogia prednostne pripraví na testovanie nejakú konkrétnu hypotézu a nie nejakú inú. A vlastne už, to, už tento v údokách výberový, e, výberová práca, výberová funkcia analogie je niečo, prečo si zaslúhuje, prečo si zaslúži našu pozornosť. Analogia sa bežne zvykne stotožňovať s podobnosťou. Analogické, analogické usudzovanie ale vypovedá o podobnosti štruktúr medzi prvkami, ktoré sa porovnávajú. Retorická tradícia od Aristotela cez Kanta až po súčasnú logiku vyjadruje analogický vzťah, teda nie ako vzťah medzi dvomi, ale ako vzťah medzi štyrmi členmi, kde A sa k má k B tak, ako sa má C k D. Pre udržanie analogického vzťahu je potom zásadné, aby prvky, medzi ktorými sa tento analogický vzťah ustanovuje, patrili do rozličných oblastí života. Ak by totiž tomu tak nebolo a boli by subsumovateľné pod jednu štruktúru, boli by v skutočnosti iba ilustráciami pojmu alebo pravidla. Táto zásadná odlišnosť je výrazná napríklad v kantovom... No, dobre. Táto zásadná odlišnosť je výrazná napríklad v kantovom rozlišení rozumu a umu, ktoré ďalej určuje uchopenie analógie keď sa reflexia nejakého predmetu v nazeraní prenáša na, citujem, zcela jiný pojem, už snad nikdy nemôže nejaký názor přímo odpovídať. Konec citátu. Ako sa ukáže neskôr v tvorbe Wollstonecraft, tie sféry porovnania môžu byť aj názornejšie a prozaickejšie. Sa trošku sekla. obľúba analogického usudzovania v politike a v politickej teórii plyne predovšetkým zo skúsenostného charakteru aj z tej, nazývam to, rukolapnosti tohto druhu usudzovania. Aj napriek tomu, že úspešná analogia nie je v žiadnom prípade logickým dôkazom a myslím, že v podmienkach zo všeobecnenej retorickosti a dokonca ani v komunikačných podmienkach deliberatívnej demokracie ním nemôže byť, ak sa takáto, ak sa analogické usudzovanie vydarí, tak presvedčivo vypovedá niečo nové o jednom prvku analogického porovnania a má tak, toto tvrdí Panagia, predikatívnu funkciu. <clears throat> Podľa Aranoviča stoja za vhodnosťou analogickej argumentácie v politickej sfére štyri črty, analogie. Poprvé ide o to, že analogia vychádza z nejakého paradigmatického prípadu alebo precedensu a závery, ktoré robí, potom nadvezujú na prijaté názory, alebo povedané možno trošku konzervatívnejšie, nadvezujú na nejakú tradíciu. Po druhé, analogické argumenty sa vždy orientujú na nejaké konkrétne typy publika a kontexty, ktoré tieto prijaté názory a tradície zdieľajú. A, alebo ich aj nezdieľajú, čo je vlastne ako pre úspešnosť analogie samozrejme neveľmi dobré. Po tretie, analogické argumenty vychádzajú z konkrétnych príkladov a nie zo zovšeobecnení. Táto črta analogického usudzovania teda obmedzuje a vymedzuje argumentáciu vychádzajúcu z princípov, ktorými by napríklad mohla byť, mohol byť princíp rovnosti všetkých ľudí, prírodzených práv a tak ďalej a tak ďalej. Po štvrté, a tu sa v tom Aronovičovom ponímaní načrtáva predikatívna funkcia analógie, citujem Aronoviča, analogické argumenty sa týkajú vzťahnutia toho, čo je prijaté, na to, čo je nové a neznáme pričom toto stiahnutie sa deje postupne či po štádiách. Keď porovnáme argument za stiahnutie alebo inováciu s inými argumentmi, tak nikdy nie je sám o sebe jedinečne a definitívne platný ale je len v porovnaní s inými argumentmi viac alebo menej presvedčivý. Hoci toto presvedčenie môže byť varí aj neprekonateľné. Toto je podľa Aronoviča proces interpretácie. Konec citátu. Z toho krátkoho zhrnutia tej Aronovičovej argumentácie vidno, že podľa neho to analogické usudzovanie postupuje pri konkrétnych prípadoch po nejakých malých krokoch. V závere svojho textu Aronovič dokonca politickú filozofiu, ktorá spočíva v analogických argumentoch, hájí ako nejaký, citujem, rozvážny postup, e, nejaký stred medzi spiatočnickým konzervativizmom a nejakým nerozvážnym utopizmom. A to preto, lebo sa analogický argument, e, lebo analogický argument, citujem, je založený na precedense má otvorený koniec a rozvíja sa. Koniec citátu. To nás môže viesť k otázke, či dôraz na oporu akýchkoľvek analogických záverov v tradícii vo výsledku nenarušuje predpoklad podstatnej odlišnosti tých oboch prvkov analogického porovnania. Ako som hovorila, vlastne pre analogiu, preto aby vlastne ako nebola, e, nešlo ako iba o ilustráciu, je dôležité, aby prvky porovnania boli, boli odlišné. Práve som vlastne myslím miery aj tá kritika Davida Panagiu voči e, Aronovičovi, ktorá namiesto rozvážnej analógie predkladá iný model uvažovania. Nové predikát v prípade Panagiovej koncepcie vzniká v dôsledku aktívnej kombinácie prvkov, ktoré by mali byť, teda, a tie prvky, ktoré by mali byť len v nejakom analogickom vzťahu, sa konfrontujú a zrážujú v niečom, čo Panagia nazýva interakčná metafora. Analogie sa teda kondenzujú do metafor, analogia exploduje, ruší svoje prvky. Pre politické pole to potom znamená nekontrolovanú erupciu odlišností a napokon aj návrh na konceptualizovanie demokracie ako, citujem Panagiu, interaktívnych momentov ruptúry vo fungovaní systémov. Konec citátu. Táto vyostrená konfrontácia dvoch teoretikov demokracie pochopiteľne nastoluje otázky pre teda ten náš predmet. Aký je účinok analógií, ktoré Mary Wollstonecraft vynašla v obhajobe práv ženy? Sú jej analogické argumenty s ručným a pragmatickým využitím štruktúrnych podobností v genderových a iných mocenských vzťahoch, pričom tie umožňujú robiť závery o téme, ktorou je pre ňu povaha subjektu ženy v tradícii liberalizmu, za ktorého predstaviteľku je Wollstonecraft považovaná. Alebo sa v obhajobe tie analógie kondenzujú do metafor a možno zakladajú nejakú inú politiku, politiku možno mimo rámca liberalizmu. Alebo majú analógiu Wollstonecraft nejakú celkom inú povahu. Pri hľadaní odpovede na tieto otázky budem postupovať takto. Najskôr budem situovať Wollstonecraft do priesečníka nejakých retorických tradícií, politicko-filozofických prístupov a argumentačných postupov. Z toho vlastne vyvodím dve tvrdenia. Prvé tvrdenie, ktoré sa týka používania analógie, sa venuje alebo vychádza vlastne z analýzy, z reflektovania jej sebareflexívneho používania analógie. A myslím, že vlastne ako záverom, prečo používa ako Wollstonecraft analógie, je to, že chce ukázať v komplikovanosti vlastne ako a genderovanosti písania filozofky, autorky, mysliteľky, polemičky, že ona skúma nestranne. Jej cieľom je teda vlastne ukázať ako nestrannosť, nestrannosť svojho skúmania. Niečo, čo je v línii v zásade ako s nejakou osvietenskou s osvietenským, s osvietenským uvažovaním a zostavovaním legitimity autorky a autora v tom poli. Potom sa zameriam vlastne na dve kategórie analógií, ktoré Wollstonecraft konštruuje, v ktorých prirovnáva ženy k rastlinám a k otrokom. Z toho vyvodím druhé tvrdenie o používaní analogii, o používaní analogie u Wollstonecraft. Myslím, že analogia tu slúži jednak ako prostriedok nestraného skúmania, čo v zásade je opakovanie toho prvého argumentu, ktorý nachádza vlastne jeden člen toho analogického porovnávania v objektívnej náuke o prírodnej histórii a, čo je vlastne ako nové v tomto argumente, Analogia prinesie vlastne, bude prostriedkom objavovania sa konkrétneho politického subjektu. O, k Mary Wollstonecraft a teda chápaní retoriky e, v jej, v jej dobe. Písanie Mary Wollstonecraft, vrátanie obhajoby práv ženy, e, je situované v medzičase, ktorý podľa Bendera a Welberyho trvá od 17. do 19. storočia keď retorika prichádza, tá klasická retorika vlastne prichádza o svoju nadvládu a ustupuje vedeckému dokazovaniu. Keď sa teda Wollstonecraft v úvode obhajoby zastrája, to je ten prvý citát, myslíme na vašich handoutoch, že nebude dbať na štýl, nebude dbať na jeho eleganciu, jeho pompéznosť, tak z toho nutne nevyplýva, že by nejako mala utrpieť obraznosť jej jazyka. Autorka sa hlási k retorickej tradícii, ktorá vplyvom osvietenstva prešla podstatnou premenou a usilovala sa, citujem, o dokonalosť vo vznešenosti, v jednoduchosti štýlu a v skromnosti. Konec citátu Brody, feministickej filozofky. A domnievam sa, že keď Wollstonecraft niekoľkokrát výslovne uvedie, je to dohromady myslím 5 krát, že argumentuje pomocou analógie, no zároveň nikde neobjasní, v čom spočívajú devízy toho analogického uvažovania na rozdiel od iných spôsobov uvažovania, tak jednak upriami pozornosť čitateľskej verejnosti na to, že má ísť o argumentáciu, ktorá má spočívať podľa nej v nejakom vedeckom induktívnom usudzovaní od prípadu k prípadu, ale tiež tým vopred upozorní na to, že bude pripodobňovať, ale aj rozlišovať tie jednotlivé členy analógia. Podľa Penelope Deutscher Wollstonecraft argumentovanie analógiou akoby automaticky, no zároveň sebareflexívne pripomenie. Ale hneď na to tú konkrétnu argumentačnú formu prehliada, keď nevidí vlastne žiadnu, žiadny dôvod, žiadnu potrebu ďalej ju zdôvodňovať. Ja si kladem otázku, že ak by to tak aj bolo, tak čo toto letmé gesto? Že vlastne ona explicitne niekoľkokrát povie, že a teraz argumentujem analógiou čo to letné gesto, gesto znamená a čo Wollstonecraft dosahuje eh, jeho využitím? <clears throat> Predpokladám, že Wollstonecraft si tu buduje miesto autorky vnútri pravidel tvorby diskurzu, ktoré na jednej strane stotožňujú kvetnatosť, myslím, že v češtine je tiež to slovo však, kvetnatosť štýlu so ženskosťou, poženšťovaním a zlým štýlom, a na druhej strane dobrý štýl stotožňujú s mužskosťou, ušlachtilosťou a so zdržanlivosťou. Miriam Brody doslova píše, že, citujem, so vstupom do genderovo označeného diskurzu verejného argumentatívneho presviečania musí žena obhajovať akt svojho písania, v angličtine rights, ako niečoho, čo je niečím viac než len právom. Opäť rights. Konec citátu. Potreba sebelegitimizácie sa v prípade obhajoby práv ženy, ktoré vyšli v roku 1792, môže na prvý pohľad javiť ako prepiatá alebo nadbytočná. A to práve kvôli tomu, že Wollstonecraft si vlastne získala meno v tom svojom intelektuálnom prostredí už v roku 1790 práve tou polemikou s Berkom, keď napísala obhajobu práv človeka. Po rozsiahlej recenzenskej činnosti, ktorou sa tiež stala vlastne známa, prekladaní pedagogických spisov a publikovaní príručky o výchove a vzdelávaní dievčat a žien, čo bol vlastne ako jeden zo základných žánrov literatúry pre ženy ako v tej dobe, sa so svojou prvou obhajovou pozdvihla, s tou prvou obhajovou práv človeka v útokách pozdvihla do domnelo nepríznakového sveta ľudských, čo treba čítať mužských záležitostí politiky. Ak sa je touto prácou, teda tou prvou obhajobou, obhajobou práv človeka, podarilo stať sa majiteľkou maskulínneho rozumu, tak pravidlám, ktorým sa riadi objektívny rozum, hrozilo, že budú v tej druhej obhajobe, obhajobe prav ženy, že budú, hrozilo, že budú rozvrátené. A to kvôli gendru samotnej autorky, ako aj kvôli gendru tých, ktorí sa stali ústredným, ústrednou témou jej polemiky. Čo boli ženy? Ako Wollstonecraft je vlastne ako napádaná ďalšími interpretkami kvôli tomu, že v zásade nespíla jenom Rusovi, nespíla jenom mužom, ale vlastne veľmi sarkastická, veľmi útočná, útočná voči ženám. Podobne ako o tom uvažuje Simone de Beauvoir v druhom pohlaví, aj Wollstonecraft sa vlastne musí vyrovnať s námietkou, že je súdkyňou a súdenou zároveň. A vlastne ako taká teda nemôže byť v tom svojom uvažovaní zďaleka vôbec nestranná. Wollstonecraft v obhajobe práv ženy rozvinula viacero stratégií, ako sa možným narážkam na svoje pohlavie a pohlavie tých, o ktorých píše vyhnúť. V prvom rade samu seba vyčlenovala zo skupiny žien, ktoré boli predmetom jej skúmania a obhajoby. Samu seba považovala, ako píšu mnohé autorky, za, citujem, výnimočnú ženu, ktorá je racionálna a produktívna, na rozdiel od nejakej koketnej, módnej ženy, ktorá je zlomyselná a neplodná. Konec citátu. V druhom rade vo svojej argumentácii zdôrazňovala, že hovorí z perspektívy ľudskosti, nestrannosti, nezávislosti, ktorá má kontrolovať túžby vyplývajúce vlastne z gendru autorky. E, doslova hovorí. Hovorím to pevným hlasom ľudskosti, pretože moje argumenty, pane, e, tú obhajobu obhajobu adresuje Talerandovi a chce, to, chce ho presvedčiť vlastne o reforme vzdelávania e, v Novej Francúzskej republike. Preto to oslovenie pane, a toto je vlastne z dedikácie. Hovorím to pevným hlasom ľudskosti, pretože moje argumenty, pane, diktuje nezaujatý duch. Obhajujem príslušnícky svojho pohlavia, nie seba. Už dávno pokladám nezávislosť za veľkolepé požehnanie života, za základ každej cnosti a nezávislosť si vždy zabezpečím obmedzovaním svojich potrieb, aj keby som mala žiť na pustom vresovisku. Poukazovanie na argumentovanie analógiou, domnievam sa, je súčasťou tejto argumentačnej stratégie. Hovoriť teda z perspektívy ľudskosti, nestranosti, nezávislosti a hovoriť, že kontrolujem vlastne nejaké svoje emocionálne, telesné impulzy, túžby. Analogie sú totiž autorke Eh, tak sa to vlastne snaží predostrieť Wollstonecraft, našepkávané normami rozumu. A sú spoločné mužom, ženám, otrokom a ich pánom. Ako ukazujem nižšie, Analogie, ale robia ešte niečo ďalšie. Oni pomáhajú na svet politickému subjektu ženy. Repertoár analógií, ktoré Wollstonecraft v obhajobe buduje, je pomerne veľký. Autorka sa snaží objasniť, kým sú ženy. V tom pochopení vlastne analogie sa hovorí o dvoch prvkoch analogie ako o foros a téma. Foros je vlastne ako teda ten známy prvok, na ktorý sa bude odvolávať téma, to, o čom vlastne ako my potrebujeme urobiť záver v tom analogickom posudzovaní. Takže ženy budú práve tou témou analogie. Snaží sa teda objasniť, kým sú ženy a tak ich povahu a najmä začlenenosť do mocenských vzťahov buduje ako analogickú povahe a mocenským vzťahom, v ktorých pôsobia predovšetkým otroci, ale aj zvieratá, divosy, ženy v háremoch, kvety, poddaní alebo aj vojaci. Neznáme vysvetľuje pomocou známeho pomocou obrazov vychádzajúcich z prebiehajúcich diskusí o legitimite vlády, o povahe aristokracie, o nelegitimite otroctva, o výchove či z učenia botaniky alebo všeobecnejšie z prírodnej histórie. Na tomto mieste sa budem stručne venovať len vlastne dvom skupinám tých analogických argumentov, ktoré ale ukazujú na to, že vlastne tá rola a to používanie analogie u Wollstonecraft je vlastne veľmi neuniformné a je veľmi prispôsobivé. Obhajoba práv ženy sa možno viac než obhajobe práv venuje opisu nespravodlivosti, ktoré sú v Anglicku na konci 18. storočia vystavené ženy stredného stavu. Ukazuje, ako táto nespravodlivosť deformuje povahu žien a v daných podmienkach prakticky znemožňuje ich cnostný život. Ak do dobovej obraznosti patrí prirovnávanie žien ku kvetom, tak Wollstonecraft toto spojenie, ktoré, myslím, poznáme dodnes, obracia na ruby. Keďže na konci 18. storočia podľa Biola, ktorý je uh, intelektuálnym historikom, ženy uchopovali svoju sexualitu a identitu prostredníctvom florálnej obraznosti, pre Wollstonecraft bude zásadné túto obraznosť využiť. Hoci aj teda tak, že ju nakoniec prevrátim. Východiskovú kritickú pozíciu Wollstonecraft vidno veľmi dobre, keď analizuje báseň romantickej poetky Anny Leticie Barbo, kde zvýrazňuje slovné spojenia, ktoré prenášajú vlastnosti kvetov na ženy a ktoré vlastne vytvárajú nejaký katalóg necnostného správania, necnostných charakteristík žien. Navzdory častému presvedčeniu o tom, že Wollstonecraft je zlá feministka, pretože ostatné ženy vlastne haní, spílá im a samú seba stavia za príklad, ako niekoho, kto je výnimočný, sa pri analýze tej básne ukazuje, že skutočnými pôvodcami jazyka, ktorý stotožňuje ženy s krásou, jemnosťou a potechou pre oko, ktorý ale ženám zabraňuje v pochopení samých seba ako bytosti, ktoré majú rozum, sú muži. Wollstonecraft píše, toto bol vždy jazyk mužov. A hovorí ďalej, že rozumné ženy ako tá poetka Leticia Barbo vlastne tento jazyk príjmajú. Ženy sú v tomto jazyku, citujem, mm, citujem Wollstonecraft, postavené na roveň kvetom zdobiacim zem, plným radosti, či sladkým kvetom usmievajúcim sa na cestách mužov. Konec citátu. Aj teraz, v týchto prípadoch, keď vlastne Wollstonecraft využíva konvenčnú obraznosť, dokáže sprostredkovať výsledný význam, ktorý prevráti ten konvenčný význam časti slovného spojenia. Ženy sú síce sladké ako kvety. Ženy vyvolávajú ľúbivé, líbivé pocity. No zároveň si uvedomujeme, uvedomujeme uväznenie žien, keď ako rastliny zapustili korene tvoria nehybný podklad a lemujú cesty, po ktorých za svojimi cieľmi idú, muž, idú muži. To je dobré možno pripomenúť len ako z argumentačného hľadiska, že vlastne iba pár riadkov pred týmto používaním analogie Wollstonecraft vlastne argumentuje v prospech voľnosti pohybu dievčat. A vlastne tak sa teda ten argumentačný záver o potrebe slobody žien posilňuje. Ak v tejto časti Wollstonecraft kritizuje dobovú romantickú obraznosť, tak povedia zase zvnútra, tak na iných miestach sa obracia zase k vedeckému botanickému diskurzu. Robí to preto, aby demitizovala sociálne utváranie pohľavnej odlišnosti a dekonštruovala ho. Buell a George interpretujú e, jednu známu analogiu z úvodu spisu Obhajoba práv ženy. Prečítam, e, prečítam teraz teda ten citát z obhajoby. Správania spôsoby žien však očividne potvrdzujú, že ich mysel nie je v zdravom stave, pretože podobne ako kvety, ktoré sú zasadené do priveľmi výživnej pôdy, aj ich sila a užitočnosť sú obetované kráse. A okázalé lúpenie, ktoré potešili prieberčivé oko, zvednú nepovšimnuté na stonke dlho predtým, ako mali možnosť naplno sa rozvinúť. Jednu príčinu tohto zbytočného rozkvitnutia pripisujem nesprávnemu systému výchovy, odvodenému z kníh napísaných na túto tému mužmi. To je samozrejme alúzia na Ruso. Ktorí považujú osobu ženského pohlavia len za ženu, nie za ľudskú bytosť. Konec citátu. Táto kritika výchovy žien podľa Buella vychádza z botanického záhradnického, záhradnického diskurzu o bujne kvitnúcich kvetoch, ktoré sú v skutočnosti prešlachtené. Bujne kvitnúce kvety sú vlastne výsledkom nesprávnej v výchovy. Takéto kvety nenájdeme v prírode. Pre ich kultiváciu je potrebný ľudský zásah. Prihnojenie pôdy alebo štepenie, ktoré ale nerešpektuje prírodzené potreby žijúceho organizmu a vytvára organizmy až monštruózne. To je problém, vlastne, ktorý tu identifikujú. Daňou za krásu týchto kvetov je potom ich neschopnosť reprodukovať sa, čo je vlastne veľmi gendrovaná, veľmi gendrovaná úvaha. Buell a George podrobne skúmajú, aké politické významy nadobúda kvetenstvo v najrôznejších textoch 18. a začiatku 19. storočia. V obhajobe im za to unikajú menej časté a tiež nepolemické a preto na prvý pohľad nevzrušivé analógie, ktoré usústažňujú ženu nadanú rozumom a všeobecnejšie človeka a stromy. Wollstonecraft sa stále pohybuje, pohybuje v oblasti botaniky, ale keď potrebuje sprostredkovať predstavy o ideálnom vedení rozumu a jeho kultivovaní, svoju obrazotvornosť presúva z kvetov na stromy. Citujem, vyčkajme len trpezlivo, než stromy hlboko zakorenia a prečkajú mnoho búrok, píše Wollstonecraft. Ako by rast stromov nebolo možné urýchliť a príliš skultivovať. Pozvolný rast stromov zobrazuje prirodzený rast živého organizmu do zrelosti. Myslím si, že tento posun od rastlín alebo kvetov k stromom u Wollstonecraft má dva zdroje – Poprvé sa vlastne rozvíja v opozícii k Burkovmu pripodobneniu krásy ku kvetom, pričom krása Burke robustným stromom odopiera. Tu je možno ešte dobre pripomenúť to, že tá polemika s Berkom a jeho chápaním stromov sa stáva vlastne ešte zjavnejšou v e, cestopise Wollstonecraft po škandinávskych krajinách, kde vlastne obrovské množstvo vlastne z toho, z toho z tých opisov sú práve ako opisy, opisy, opisy stromov a lesov. Po druhé, to, tá výhodnosť v úvodzovkách ako tej analogie použitia, použitia analogie stromov pre uchopenie nejakého ako prirodzeného zrelého rastu človeka vychádza z jedného komponentu novoutvárajúceho sa chápania emancipácie na prelome 18. a 19. storočia z prírodných noriem. Podľa Reinharda Kozeleka prírodné normy odkazovali na procesy zrenia, rastu, dospievania procesy, ktoré sa vlastne ako dejú bez nejakého cudzieho pričinenia. Zakladateľ školy konceptuálnej histórie Kozelek tvrdí, že tento aspekt pochádza zo, zo stredovekého zvykového práva, keď emancipácia znamenala vstup do plnoletosti a svojprávnosti na základe prirodzeného dovršenia istého veku. V prípade Wollstonecraft tento prirodzený proces dospievania človeka nachádza svoju analógiu v pomalom a akoby samočinnom raste stromu. Obhajoba práv ženy je ale najčastejšie predkaná analógiami vzťahujúcimi novo, novovznikajúci politický subjekt ženy na jeden z hlavných emancipačných procesov jej doby. Na oslobodzovanie otrokov a na oslobodzovanie sa otrokov a s tým spojenú teoretickú delegitimizáciu otroctva. tieto referencie na otroctvo môžeme dokonca kategorizovať podľa všetkého ich v obhajobe práv ženy vyše 80. Myslím, že ale naše porozumenie, vlastne naša schopnosť porozumieť týmto analogiám je podľa môjho názoru obmedzená. Pri prvých čítaniach Wollstonecraft analogia, <clears throat> pri prvých čítaniach Wollstonecraft analogia postavenia žien a otrokov vyvolá len pocit nepriateľnosti podriadeného postavenia žien, ktorý vyplýva z dnes nepredstaviteľnej legitimnosti otroctva. Hovorím o tom, akým spôsobom my čítame vlastne o, referencie na, na otroctvo. Otroctvo je tu jasne morálne a politicky označené a v duchu progresivizmu pochopené ako prekonané. Nedostatočné poznanie jeho histórie a možno ešte viac to, že sa zápas proti otroctvu neodohráva pred našimi očami a nevnímame ho ako živý spor, ktorého výsledok je ešte nejasný. Obmedzuje naše pochopenie štruktúr analógie, ktoré sú však pre porozumenie analógiam zásadné to, prostredníctvom čoho sa navonok argumentácie Wollstonecraft a aj Johna Stuarta Mila v podanstve žien stáva ako keby ľahko zrozumiteľnou, teda otroctvo ako niečo, čo musíme ako jednoznačne odsúdiť. Je v skutočnosti chr- schránka so zapuzdreným významom. Ak povedané s ničem, citujem, pravdy sú ilúze, o nich človek zapomnel, že jimi sú, Metafory, jež se opotřebovaly a pozbyly smyslové síly, mince se setřeným obrazem, které bereme jen jako kov a nikoliv už jako mince, konec citátu, potom otroctvo sa vo vzťahu k určeniu postavenia žien stalo práve takouto pravdou. Alebo, povedané s Panagiom, otroctvo ako analogia postavenia žien je podobné metafore, ktorej význam poznáme, ale na to, ako ten význam vznikol, sme už celkom zabudli. Význam utvorený v stretnutí týchto dvoch prvkov metafory alebo analogii v zásade zovšednel, stal sa celkom statickým. Umrtvené analogie ale môžu ožiť, e, keď ukážeme, ako do seba zapadajú, ako sa zvýznamňujú navzájom, keď ukážeme opätovne na ten historický kontext. Podľa mm, feministickej teoretičky Ferguson spôsob analogizovania žien a otrokov prekračuje dobové konvenčné chápanie manželstva ako druhu otroctva a manželiek ako otrokyň svojich manželov. To je vlastne ako nejaký opakujúci sa topos v diskusiách o manželstve, pretože manželstvo bola, <laughs> uh, eh, diskusia o manželstve vlastne ako pokračuje, začína niekedy na konci 18. storočia a vlastne neskončí až s uzákonením, v zásade s uzákonením rozvodu a uh, priznaním uh, majetku manželka na konci 19. storočia, na začiatku 20. Uh, teda to, akým spôsobom Wollstonecraft používa analogii žien a otrokov, prekračuje dobové konvencie, e, ktoré v tej dobe už obiehali vlastne v pedagogických a politických spisoch. Wollstonecraft podľa Ferguson nepoužíva tento obraz ako nejaký stuhnutý trop, ale naopak vychádza z piatich živých zdrojov. Vychádza poprvé z abolicionistického hnutia, ktoré bolo od 70. rokov 18. storočia v Anglicku veľmi silné. Potom vychádza z populárnych narratívov oslobodených otrokov, ktorí vlastne ako písali svoje vlastné ako výklady otroctva, svojho vyslobodenia sa z otroctva, ktoré Wollstonecraft čítala a ona ich aj recenzovala práve pre tú Analytical Review. Ďalej vychádza z myšlenok francúzskej revolúcii, ktoré, ktoré, ktoré bola svetkyňou. A z, takisto z myšlienok e, inej autorky dobovej Catherine Macaulay, Letters on Education, a domnievam sa, že vlastne aj z prebiehajúcej revolúcie otrokov vo francúzskej kolónii Santo Domingo, dnešné, dnešné Haiti. Otroctvo môže tvoriť analogiu k akémukoľvek konkrétnemu, nelegitímnemu podriadeniu sa človeka človeku. Človeku podľa Wollstonecraft totiž nemôže vládnuť nikto, len rozum, ktorým ho obdaril Boh. Hoci by to aj bol rozum nejakého konkrétneho človeka, ten rozum, ktorý mu vládne. Ale keď muži zotročujú ženy, Spreneverujú sa svojmu rozumu, lebo dávajú priechod svojim telesným túžbám a zabudujú na zdržanlivosť, hovorí Wollstonecraft. Podľa Ferguson je otroctvo všeobecnou podmienkou života žien a ako také vytvára skupinovú identitu, nejakú politickú pozíciu, na základe ktorej sa môžu ženy začať organizovať, agitovať. Wollstonecraft však oveľa viac priestoru vyplňa vykreslením mravných pochybení otrokárskych tyranov a tyranizovaných žien, než úvahami o tom, že by ženy sa vlastne ako mohli nejakým spôsobom prebudiť e, k nejakému odporu. Ženy, otroci a služobníctvo napríklad podľa Wollstonecraft nachádzajú záľubu v obliekaní, v móde. Zdá sa, že ani jedna skupina nevie o povinnosti, teda ani otroci, ani služobníctvo, ani ženy, nevedia o povinnosti človeka kultivovať svoj rozum. A namiesto toho sa venujú nejakom márnivému skrášľovaniu svojho tela. Wollstonecraft hovorí, ani pekelné jarmo otroctva nezadrží divožskú túžbu po obdive, ktorú černožskí hrdinovia dedia po svojich oboch rodičoch. Lebo všetky ťažko zarobené úspory otroka sa bežne míňajú na trochu lacnej parády. A len zriedka som sa stretla so sluhom či slúžkou, ktorí by nemali obzvlášť radi svoje šaty. Ich šaty sú ich bohatstvom. A, argumentujem analogicky, že záľuba v šatách, ktorá tak hypertrofuje v prípade žien, vzniká z rovnakej príčiny – nedostatočnej kultivácie mysle. Konec citátu. Ak v tejto analogii uvádza Wollstonecraft zjavné podobnosti v správaní žien, otrokov a služobníctva, pričom tieto skupiny zároveň rozlišuje, tak tam, kde autorka uvažuje nad možným kolektívnym konaním zotročených žien, používa analogiu tak, že nevyslovuje záver a ten si tá čitateľská obec vlastne musí domyslieť. To, že ten argument je takmer neslyšiteľný, nečujný, je spôsobené uprednostnením diskurzu o individuálnej mravnosti, ktorý v úvodzovkách bol viacej stráviteľný pre e, časť jej publika. Ferguson veľmi presne konštatuje, že opakované zdôrazňovanie dôsledkov neslobody žien v oblasti morálky buduje pôdu na to, aby sa aj riešenie toho stavu ukotvilo vlastne v individuálnom konaní. Ukotvilo v premene, v premene mravnosti. V tomto kontexte Wollstonecraft formuluje následovný mravný imperatív, citujem. Je na čase uskutočniť revolúciu v ženskom správaní. Je na čase prinavrátiť ženám stratenú dôstojnosť e, a ako súčasti ľudstva im uložiť prácu na reforme sveta prostredníctvom reformy ich samých. Reforma sveta prostredníctvom reformy ich samých. Konec citátu. Wollstonecraft by mohla zdôrazňovať, že z rozumnosti všetkých bytostí vyplýva ich nárok na kolektívne vynutiteľnú rovnosť. Teda by argumentovala s princípov reduktívne. Jej argument ale apeluje na uvedomenie si povinnosti všetkých ľudí byť snostnými a takto primárne reformovať svet. V analogiách, ktoré zrejme vychádzajú zo začínajúcej revolúcie černošských jakobínov, koloniálnych otrokov Francúzska v Santo Domingu, revolúcie, ktorá sa začala v roku 1791, naznačuje Wollstonecraft, že ženy by sa vlastne mohli možno aj vzbúriť. Napríklad tvrdí, keď si muž berie telo ženy, jej mysel pustne, a zatiaľ, čo ho fyzická láska, jeho obľúbené osvieženie vyčerpáva, pokúša sa zotročiť ženu. A kto povie, koľko generácií bude potrebných na to, aby sa v oslobodenom potomstve biedných otrokyň a otrokov posilnila cnosť a nadanie. Konec citátu. Feministická Filozofka, e, filozofka, teda dejin filozofie Moira Ferguson hodnotí absenciu nejakého jasnejšieho a explicitného návodu na kolektívne konanie žien v tej obajobe práv ženy negatívne. A v snahe nájsť nejakú dobrú náhradu interpretuje vlastne z Foucaultovských pozícií koketnosť žien ako rozvinutie toho, čo mm, Foucault konceptualizuje ako nejaké strategické mocenské vzťahy, teda nie vzťahy nadvlády, ale strategické mocenské vzťahy medzi mužmi a ženami, čím sa jej podarí ako keby priznať ženám nejakú agentnosť. Lenže absencia explicitnej argumentácie za kolektívne konanie žien v obhajobe možno nie je vôbec nedostatkom, ale možno je súčasťou vedomej argumentačnej stratégie, ktorá je založená na analogii. Táto argumentačná stratégia zároveň spochybní Aronovičovo presvedčenie o tom, že analogické usudzovanie vychádza z postupného vzťahovania precedensu, v tomto prípade teda precedensu o oslobodzovaní sa istého politického aktéra, k nejakému ďalšiemu prípadu. A tak by vlastne mala teda napomáhať nejakú postupnú a nerevolučnú demokratizáciu. Prečo to nefunguje? Vzbúra otrokov na Haiti upozorňuje na možnosť vzbúry stredostavovských žien v Európe – ale preto, aby sa analogia nezmenila na katachrézu, teda na nejakú neúspešnú metaforu, tak táto analogia bude len naznačená. Vzhľadom na to, že v obhajobe nachádzame nespočetné množstvo analogií medzi otroctvom a postavením žien, môžeme na tomto mieste analogiu domyslieť a tvrdiť, že téma analogie je kolektívny odpor stavovských, e, stavovských žien. Wollstonecraft by v obhajobe práv ženy mohla argumentovať len pomocou odvolávania sa na princípy. Konkrétne by mohla tvoriť úsudky tak, že by vychádzala z princípu rozumu. Rozum je daný človeku Bohom a všetkým ľuďom bez rozdielu rodu, gendru, lebo rozum nemá gender, ukladá povinnosť kultivovať cnosti. Autorka ale tento postup uplatňuje len obmedzenie a bohato využíva analogickú argumentáciu, ktorá jej umožňuje nadviazať komunikáciu s rôznym publikom, ktorým boli stredostavovské ženy, anglickí obdivovatelia francúzskej revolúcie, disentery a ďalší. Zo skutočnosti, že jedna strana analogii sa v obhajobe objavuje opakovane, a to sú teda otroci, zvieratá, deti, kvety, ženy v háreme, služobníctvo a tak ďalej, ale nevyplýva existencia nejakej stabilnej štruktúry týchto pojmov, vďaka ktorej by tieto pojmy boli vlastne k pojmu ženy vždy analogické. Ako pripomína Alata Norval, súčasná politická teoretička, podobnosť hľadaná a nachádzaná v analógiách nevyplýva z nejakých domnelých prírodzených vlastností, ale je výsledkom procesu artikulácie. Norval hovorí, pokud se opravdu nacházíme na půdě zobecněné retoričnosti, kde stejnost a odlišnost nemůže být vyvozena z přirozené podobnosti, pak jakákoliv takováto stejnost a odlišnost může být pouze důsledkem procesu artikulace, který je ve své podstatě hluboce politický. Konec citátu subjekt, ktorý Wollstonecraft tvorí v obhajobe práv ženy, neodkazuje na nejakú tradíciu vo funkcii zdroja analógií, tak ako by o nej uvažoval Aronovič. Opiera sa o analogický materiál z dvoch zdanlivo protichodných oblastí. Z prírodnej histórie, konkrétne teraz botaniky, a z aktuálneho emancipačného boja otrokov v kolóniách. Vďaka prvej oblasti, z ktorej čerpá analogické myslenie autorky, Nadobúda subjekt ženy podobu subjektu, ktorý sa má emancipovať v súlade s ideou prirodzeného rastu živých organizmov. Analógia tu čerpá z takého typu poznania, ktoré sa v zhode s osvietenskými ideálmi poznávania usiluje o nestrannosť, transparentnosť a objektivitu. Vďaka druhému zdroju analógie, ktorým je dobovo rozporne hodnotené úsilie kolonizovaných a zotročených ľudí o emancipáciu, Zase subjekt ženy získava podobu subjektu, ktorý podstatne reorganizuje politický poriadok. Analógia v tomto druhom prípade nevychádza z prijatého vedenia a z politického súhlasu s emancipačnými krokmi otrokov. Ako dopadne revolúcia na Haiti v tej dobe vôbec nebolo rozhodnuté. Tento súhlas, ten politický súhlas s emancipačnými krokmi zďaleka nie je a ak je vôbec možné, aby bol, zďaleka nie je ustanovený. Ďakujem za pozornosť. Díky za vyčerpávající výbornou <laughs> diskutivní analýzu. Ja? A první se hlásí Kadafos. Taky vyměnil. No, já, já se vyjádřím k takovému základnímu prvku celého toho příspěvku, to znamená pojmu analogie. Mm -hmm. Poněvadž na tom je to všechno postaveno. E, zajímavé je z historie, že o Ježíšovi se říká, nehovořil jinak než v přirovnáních, v analogiích. Mhm. E, a to především proto, že chtěl, aby ti posluchači tomu co nejlépe rozuměli, čili volil nejjednodušší, například jeho největší poslání bylo hlásat Boží království a ptá se, k čemu ho přirovnáme. Hostičnému zrnu a tak dál, nebo k obilí, které se uchytí nebo neuchytí. Čili je to jistě nesmírně zajímavá metoda, jak sdělit smysluplně a pochopitelně hluboké myšlenky. Jenomže e, se to týká všechno jazyka mhm. a právě proto může přijít i k falešným analogiím nebo k nebezpečným, mhm. jak to bylo ukázáno. A na toto e, upozornil především Ludwig Wittgenstein, že bohužel takových nebezpečných analogií je plný už sám lidský jazyk, kterým se vyjadřujeme. Jenom jednu vám všem velmi známou ukázku připomenu. Vel, velký význam má v lidské společnosti slovo, slovo vyjádřit se. Říkáme, no. vyjádřete se už konečně. Co to znamená? Co, tam je, podejte jádro, vylup, vyloupněte jádro z něčeho. A tady Wittgenstein říká, je to velmi zajímavý pojem, ale právě velmi zavádějící, cestný, protože právě nic takového při poznání se neděje, jako že by se někde od někud vylupovalo jádro. Hm. Čili e, to je e, už lidský jazyk, e, nebo rozbor lidského jazyka poukazuje na to, že s analogiemi musíme být velmi opatrní. Oni někdy něco velikého odhalí, jako je to třeba s tím zemem a božím královstvím, ale někdy něco velikého právě zastřou. Čili to je jenom k eh, teorii eh, přirovnání, čili eh, jaké, jakýchkoliv analogií. A proto taky moderní věda o Descartes, jak často Pavel zdůrazňuje, vystoupila proti analogickému myšlení, že analogie jsou zajímavé, ale často velmi zavádějící, málo hluboké a má je nahradit e, myšlení, e, které e, věc podporuje důvody od, odinut vzatými hlubokými, jenom teorie. Ja myslím, že to je ako veľmi zaujímavé práve to, že vlastne analogia uh, ako potenciálne, skutočne, uh, ako potenciálne, ako hovoríte, uh, analogia nemá mať nejaké miesto v tej modernej epistéme. Hej? A, ale to vlastne obhajoba práv ženy bola text, ktorý bol komunikovaný uh, relatívne, teda ženám, stredostavovským ženám, ktoré vedeli čítať, ale ktorým v podstate ako neboli dostupné eh, nejaké eh, vedecké pojednania o vzdelávaní, pravdepodobne mm, nie ako lokové, lokové epistemologické spisy, ktoré napríklad Wollstonecraft sama čítala, kde by sa mohli dozvedieť o tom, akým spôsobom sa vlastne ako formuje, eh, akým spôsobom sa poznáva vôbec. Hej? A myslím, že zaujímavé je to, že vlastne v tom jej texte ona sa snaží ako jednak uspokojiť na jednej strane práve už aj ten požiadavok, tú požiadavku na to, že je potrebné vlastne argumentovať nestranne, jasne, mhm. nezaujate a tak ďalej a tak ďalej, to myslím, že vlastne ako fakt párkrát naznačuje tým, že povie, že argumentujem analogiou, a, ale vlastne to, to použi- a, e, aj, a zároveň vlastne tento, tento posun k tej vedeckosti a vlastne osvietenstvu e, vyplýva aj z toho, že používa analógie, ktoré používa dobová botanika. A tá botanika takisto vlastne ako používa obrazný jazyk, ako na popis nejakých procesov. Že vlastne nepoužíva, e, nepoužíva ako jazyk, ktorý bol vlastne ako nejaký striktný, formalizovaný a tak ďalej. E, ale jednoducho, e, myslím, že v tom je, v tom je texte ako skutočne zaujímavé aj tá tendencia vlastne po používanie, po používanie jazyka prírodnej histórie, tej botaniky, ktorá má byť už vedecká, a potom vlastne ako používanie analogií používania analogie, ako napríklad teraz z tých narratívov, z tých narratívov otrokov, alebo vlastne ako z básni, z Leticie, Leticie Barbol. Hej. Ah. mm Díky za poznámku, díky za komentár. Díky, niekto další. Dobře. No, eh, ten referát byl velmi, velmi rozsáhlý. Eh, takže já, jsem, já bych se chtěl zeptat asi na ně, několik, eh, několik eh, věcí. Souč, současná politická diskuse. Hm. Ano. Jestli tedy se tyhle ty, vaše analýzy, které jsou svým způsobem jako v době, kde autorka žila, taky, taky historické, jak, te, jak tedy se projevuje, nebo jestli se dá mluvit, na rozdíl od retoriky, k určitému návratu k retoričnosti. To je, eh, to je první věc. Středostavovská žena. Ano. Eh, to je eh, v, tom, v tomhletom. To je určitě důležité, vy jste tam mluvila i o těch služebných, mm-hmm. takže to by mě zajímalo, zda tedy nějak tam, e, tam jde o, e, jak řekněme, společný boj. Jako, jo? Hmm. A nebo je to, jak tak víme o ty argumentace, jo? část feministických e, argumentů, teorií je především z pozic středostavovské ženy. Jo? Takže, hmm. tak, takže, takže toto. No a snad, snad posled, poslední, e, pos, poslední věc, možná, že to je taky široké, nebo jak ono to tam, ono to, to, to tam a nebo ještě, ještě, ještě se, se chci vůbec zeptat, jak on to na to navazuje. Bylo tam nějaké povědomí těch subjektů, otroci, e, teď ty mluvím o lidech samozřejmě, ne, ne o těch, o, o, o těch e, služeb a tak dále, nějakého společného zápasu a vůbec společné komunikace. A, to, a poslední věc, tady ten vztah k francouzské revoluci. Její zkušenost a její analýza. A samozřejmě to je asi na samostatnou přednášku. Díky Petře, tak první s určitým současnou politickou diskuzí nebo tím. No, faktom je to, že vlastne tá debata o analógii, alebo vlastne ako, mm, tá debata o využívaní vlastne alebo po, o pochopení um, ako rétoriky, ako v podobe tej nové rétorečnosti. Um, um, väčšinou sa vlastne používa práve na analýzu ako nejakých ako súčasných, súčasného politického, politického diskurzu. Ako Eh, ja, ja to tu nerobím, pretože ma vlastne ako v tomto momente zaujímala skutočne ako Mary Wollstonecraft, pretože tam ako to používanie tých analogí bolo ako veľmi zjavné, ten text som čítala, eh, kvôli tomu, že som ho učila a teraz asi budem čítať ešte viacej. Eh, myslím, že by sa vlastne, mm, myslím, že by sa vlastne ako dalo s tým budok ako pracovať do nekonečna. Analógie sú skutočne podľa mňa ako veľmi, ako veľmi potentné pre teda získavanie, pre získavanie vlastne ako nejakých konkrétnych politických publik. Práve pre pretože vlastne ako viem prostredníctvom mnohých rôznych analógií ako v jednom, v jednom momente v zásade ako osloviť viacero publik. Ako, tak, jak Boston Craft v podstate je schopná na jednom odstavci, ja som to tu neukázala, vlastne na jednom odstavci ako osloviť vlastne ako tri rôzne skupiny publika, tak vlastne ako v súčasnosti si myslím, že sú ako politici a političky ako schopní práve tým, že budú používať ako termíny zo života a tých svojich adresátov, ako využiť, e, využiť to analogické, analogickou posudzovaní ako veľmi dobré, preto aby predstavili vlastne nejakú ako ideu, ktorá by bola by takisto veľmi dobre um, ako analyzovateľná alebo predstaviteľná ako na základe princípov. Ale komu sa chce vlastne, ako, komu sa chce? Ako málo komu sa dnes v súčasnosti ako vlastne chce argumentovať pomocou nejakých politických princípov, rovnosti, slobody, spravodlivosti. Um, myslím, že ako to využívanie, ako, využívanie analogie ako v, v tom politickom, bežnom politickom diskurze ako je podľa mňa podľa mňa zrejme. A vlastne odporúčam na Journal of Political Ideologies, ktorý vedie Michael Frieden, ktorý vlastne ako robí tieto druhy analýz, analogie, metafory a tak ďalej, vlastne rôznych, rôznych retorických alebo mm, retorických prostriedkov. Čo sa týka vlastne ako toho rozdelenia, alebo vlastne mm, toho uchopení toho ženstva, ako stredostavovského, nebo vlastne ako služebného a tak ďalej. Mm, Myslím, že ako vlastne Wollstonecraft v tej obábe práv ženy vlastne ako veľmi vedome rozhodla, že chce uh, oslovovať práve tie stredostavovské ženy a uh, chce... Uh, bol to vlastne ako budujúci sa stav, ktorý bol, uh, ktorý bol na vzostupe. Vlastne ako ukázala francúzska revolúcia. Takže myslím, že vlastne chcela osloviť ako nejaký politický subjekt, ktorý by bol dostatočne veľký na to, aby vlastne mohol spôsobiť nejakú politickú zmenu. A myslím, že ako nejaké, ja by som sa musela do toho textu pozrieť, preto to, toto som vlastne ako až tak veľmi nesledovala, a vlastne nemyslím si, že by ako videla mm, nejaké zásadné ako solidárne spojenie vlastne ako medzi ženami rôznych stavov. Má hrozne zaujímavé, teraz ako vlastne čerstvejšie mám v hlave možno tie, ako je, ten jej cestopis vlastne po ceste, cesty ako no, po Norsku, Švédsku uh, a Dánsku. Ona tam cestovala, ona, ona po týchto troch krajinách vlastne ako cestovala loďou, uh, vozom, E, teda na koči a pešo a mala za sebou svoje dieťa aj svoju služobnú. A ste priestor, ktorý venuje svoje služobné, ako v tomto cestopise, ktorá pre ňu musela byť absolútne zásadná, aby zároveň dokázala teda tá Wollstonecraft robiť to, čo na tej ceste mala robiť, niečo výbavovala, robila nejaký biznis absolútne ignoruje. Hej? Vlastne opisuje z prvej, z prvej osoby, ako opisuje, čo, čo sa deje, kam chodí, ale vlastne služobná tam není prítomná. Takže iba hovorím, že mm, myslím si, že ona sa ako veľmi vedome rozhodla, že chce kultivovať vlastne ako nejaký obraz ako stredostavovskej ženy, ako nejakú jej moralitu a, a, a vlastne chce predstaviť v duchu vlastne pedagogických spisov, ktoré boli práve o tomto. Vlastne predstaviť nejaký návod pre ženy, akým spôsobom žiť, tak vlastne veľmi podobným spôsobom e, to chce spraviť aj v tej obhajobe práv ženy. Ako z jednej časti je to skutočne ako popis nespravodlivosti, ale z nejakej časti ako je tá obhajoba aj nejakým, nejakým druhom pedagogiky. Um, jestli existovalo vlastne um, těchto subjugovaných vlastne ako nejaké povědomí o společném zápasu. Myslím si, že ako z, eh, a teraz skutočne ako čerpám iba ako z jedného jediného zdroja, ktorý som teda čítala ako relatívne dávno. A, eh, a, eh, vlastne motorom a, alebo jedným ako z dôležitých ako keby infraštruktúrnych prvkov francúzskej revolúcie aj šírenia do sveta boli slobodomurári. A vlastne myslím, a vlastne, ktorí priniesli v zásade revolučné myšlienky aj do, aj, do, aj, aj na Haiti, ako do toho Santo Domingo. Takže by som vlastne ako povedala, že určite nejaké druhy ako výmeny tu existovali, e, ale vlastne už aj počas francúzskej revolúcie e, boli ženy jednotlivých stavov od seba ako dosť oddelené a mali vlastne ako veľmi, veľmi rôzne záujmy, vlastne veľmi rôzne, veľmi rôzne materiálne záujmy. E, neviem, neviem povedať ako niečo ako, proste, ako zásad, zásadne ako obohacujúce v tomto, v, tomto, v tomto zmysle. Ako je to dosť široká otázka. Asi niekto, kto pozná dejiny lepšie, by mohol, by mohol uh, tú otázku zodpovedať. Uh, aký, aký postoj má Wollstonecraft vlastne ako k francúzskej revolúcii? Uh, bola tam, videla ju uh, a v zásade... Um, je veľmi zaujímavé, že vlastne ako ona súciti uh, e, s kráľom. Ona vlastne ako nesúhlasí uh, s tou kráľovraždou alebo vlastne ako s popravou. Uh, nesúhlasí ako s týmto druhom ako vysporiadania sa uh, uh, s, tou, s tými delegitimizo- delegitimizovanými vládnúcimi. Ale ako jednoznačne ako bola obhajkyňou a ako hovorím, ona Mesiac potom, ako Berg publikoval, Berg publikoval úvahy o revolúcii ve Francii. Mesiac potom vlastne ako napísalo obhajobu práv človeka. Uh, stala sa, ona sa stala vlastne ako fakt veľmi populárnou osobou. Neviem, ku komu to môžem prirovnať, ako momentálne v Českej republike, kto píše takéto politické spisy polemické. Tým, že Berková úvahy, o revolúcii ve Francii boli vlastne útokom na kniaza uh, práve z tej útokách sekty alebo z tej minoritnej náboženskej skupiny disenterov, ktorej súčasťou bola aj ona a ktorí práve ako vlastne dávali veľkú rolu rozumu a prisudzovali veľkú rolu rozumu ako v pochopení svojho náboženstva. Tak ona vlastne ako reagovala ona obraňovala teda svojho učiteľa, svojho, svojho kolegu Richarda Pricea, napísala vlastne ako teda tie úvahy veľmi rýchlo, ako v priebehu mesiaca, a, a obhajovala, obhajovala, obhajovala to, proti čomu teda Burke uh, argumentoval. Uh, e, Burke argumentoval proti tomu, aby sa vlastne v úvodzokách zavádzal nejaký revolučný poriadok ako v Anglicku. Ona práve hovorila opačne. Áno, ako my potrebujeme vlastne ako veľmi, veľmi obdobnú, potrebujeme veľmi obdobnú revolúciu. Takže myslím, že celkovo bola ako veľká obdivovateľka, ale zároveň podobne ako Olim de Gouche, ktorá vlastne ako tiež bola relatívne umiernená uh, e, žirondistka, tak vlastne Wollstonecraft, ten jej postoj vlastne, ako si myslím, že není ako vodoká Jakobinský. Hej. Čo je to Koho dobré, ale... jmenovala jako toho učitele? Uh, Rich, uh, Richard Price. Price. Richard jo. Price. Aha, uh děkuji. Uh-huh. Díky a prostor pro poslední, Klára Lang. Ehm, já jenom chtěla předmět za velice podrobný referát a chtěla bych se té, jak se stavíte k té kritice z pozice toho druhovlnového paradigmatu diference, hm. eh, kdy vlastně volnost právě tady je tedy kritizována za to, že pojímá to univerzální lidství pouze v hranicích eh, toho, co je kulturně rozeznáváme jako maskulní hm. a tím pádem eh, reprodukuje vlastně tu mužskou nadvládu. Jak se stavíte? Hmm. Hmm. V istom zmysle, ja myslím, že vlastne uh, je normálne, že feministky feministické aktivistky a teoretičky vlastne ako hľadajú odpovede na svoje súčasné otázky alebo na problémy uh, ako v tom, čo bolo napísané ako v minulosti. Myslím, že to je legitímny spôsob vlastne ako čítania ako starých textov, ktorý proste ako proste poznáme aj vo filozofii. Hej, v starých textoch hľadáme odpovede na to, čo riešime teraz. Uh, na druhej strane si myslím, ale že to vlastne voči tým textom ako nie je celkom spravodlivé. A práve ako v tomto by som argumentovala vlastne ako za prístup tzv. tej kembridskej školy vlastne mm, ako interpretácie e, vlastne mm, politicko-filozofických alebo vlastne vôbec politicko-filozofických textov a vlastne prístup Quentina Skinnera ktorý sa snaží vlastne ako pochopiť teda intencie autora, autorky a vlastne pochopiť to dobovú, pocho, pochopiť ako tie dobové, pochopiť tie dobové diskusie a vlastne posudzovať kvalitu alebo nekvalitu ako danej argumentácie zvnútra, e, zvnútra vlastne tých cieľov, ktoré chcela daná autorka alebo autor dosiahnuť. Takže e, ako na teoretickom pláne, ako v súčasnosti v poriadku, ako kritika môže byť, môže byť zrozumiteľná a dobrá. A, pre tie retorické účely, eh, pre ktoré ju používajú vlastne ako tie feministky druhej vlny, ale eh, je vlastne ako celkovo osvietenská argumentácia vlastne aj Olim de Gouge, aj Mary Wollstonecraft vlastne ako príde fascinujúca, fantastická, vlastne ako to ukotvenie uh, ako rovnosti žien a mužov ako do idei rozumu, uh, ktorý je zase, ale vlastne ona kombinuje strašne zaujímavo teda je racionalitu s kresťanstvom, ktorý je daný ako človeku Bohom, ja myslím, že vlastne ako je potrebné posudzovať vlastne ako tu Craft v kontexte kontexte toho, akože čo, sa, čo sa preberalo, čo sa preberalo vtedy a vlastne vnímať, tak ako hovorí Skinner, vlastne, že naša doba a doba vlastne Wollstonecraft je v niečom ako podstatne odlišná. Preto hovorím, že vlastne my nie sme schopní podľa mňa pochopiť tie časté analógie vlastne manželstva a otroctva. Jako, všetci, to, všetci to vlastne odpapouškujú u nás na štátniciach, na genderových studií. Hej, manželky sú otrokyňa a tak ďalej a tak ďalej. Ale vlastne čo to je? Čo to je? Ako, ako rozumieme tomu? Uh, ako, ako rozumieme tomu, že je zlé, nespravodlivé vlastne ako byť, byť otrokom niekoho. To si myslím, že je podstatne odlišné vlastne ako dnes a vlastne v tej dobe, keď to písala Wollstonecraft. Preto by som bola, hovorím, zmierlivá v tom posudzovaní. Hm. Hm. ešte teda poznámku, teda pokud, I pokud bychom teda přistoupili na to vytrhnutí z toho historického dobového kontextu, mhm z těch nějakých společensko-kulturních eh, kontur, mhm. tak eh, jestli je, tam nacházíte něco, co eh, by třeba tady tu argumentaci mohlo, nebo jakoby tu kritiku mohlo nějak nalomit. Jako třeba pro mě je to, že Volkonskrát poměrně hodně um, ehm, píše v tom, nebo ne píše, ale, ale no, že vlastně ten Společnost popisuje spíše v rámci principu vzájemnosti, hmm. než v tom principu třeba soutěže, což hmm. eh, pro mě třeba eh, je jakoby ten prvek toho, co, eh, co tam může být jakoby to femininní a čím vlastně nabourává i tu maskulinní dominaci v té struktuře. Tak jenom jestli tam něco takového vidíte nebo shledáváte. Hmm. Mne sa ako veľmi ťažko ako hovorí ako v um, takých ako reláciách alebo v pojmoch femininní, maskuliní. A vlastne hlavne, keď hovoríme to, to veľmi všeobecne a keď vlastne ako nepozeráme eh, na tie konkrétne inštancie ako v tom, v tom texte. A vlastne tiež mi príde vlastne ako problematické tiež hovoriť o tom, že vzájemnosť je femininní, tie je vlastne ako maskulinní, ako áno, vlastne ako v genderovo stereotypne, ako takto tie veci stotožňujeme, ale nemyslím si, že vlastne pointou nejakého feminizmu by malo vlastne ako byť to, že uh, poďme presadzovať vzájomnosť a solidaritu kvôli tomu, pretože ako ju presadzujú, alebo ju sú, sú schopné, eh, ako, sú v nej lepšie a cnostnejšie sú v nej, sú v nej, sú v nej ženy. Či tam mala vlastne ako niečo, niečo idúce teda vlastne ako proti tomu diskurzu alebo proti nejakej ideológii ako súťaživosti, autonómie a tak ďalej. Či, tam, či niečo takéto v tej Wollstonecraft vidím. To je tá otázka, hej. No ta otázka je spíš eh, na to, jestli tam vidíte něco, co by vlastně narušovalo uh, tady ten, ten diskurs té kritiky, hmm. kdy vlastně teda Volkonskrát reprodukuje uh, ten uh, zákon té maskulinity v té hmm. struktuře, v tom řádu. Tak z druhej strany, ako od niektorých feministiek, ona potom kritizovaná za to, že v podstate vytvára ako nejaký sentimentalizovaný a zároveň vlastne uh, poštátnený ako obraz uh, eh, nejaké ako rešpektovanej matky. Ona napríklad sa zapojí do diskusie o kojení. Jo, ako o kojení veľká diskusia takisto v 19. Teda na konci 18. storočia, keď bude vlastne ako hovoriť, že Jo, ženy majú byť vlastne ako tie správne matky a majú kojiť. Čo by, ako, dajme tomu, ako nejakým feministkám, ako, o, feministkám, ako zdôrazňujúce nejaké feminíne vlastnosti, ako mohlo sedieť. Ale, ale ako toto napríklad ako ja vnímam ako veľmi kritické. Ale ona to vníma tak, že to je vlastne ako nejaký druh kariéry, práce, ako ktorú ženy majú robiť a prostredníctvom ktorej si takisto ako zaslúžia vlastne mm, nejaký, nejaké to approval, jak sa tomu hovorí, vlastne nejaké schválenie tým štátom. Neviem, či úplne, asi to budeme musieť ešte ako prebrať medzi sebou, aby sme to úplne, úplne aby som tomu porozumela. dojde a ještě teda asi je. skutečně poslední jde na poslední. Ano, já jenom úplně malou poznámku na okraj. Z vašeho referátu vyznělo, že tedy Mary Wollstonecraft celý mm-hmm. život bojovala za emancipaci žen. Mm-hmm. A jestli si můžeme si připomenout, že tento boj za emancipaci se už objevuje v našich eh, dávných legendách, mm-hmm. že vlastně <laughs> česká pověst, že státe asi všichni <laughs> válka, ale to došlo, Šárka, Vlasta a tak dále, to nebudu rozvádět, všichni znáte. Ovšem došlo to dál, že naše nejhranější, nejcennější hudba má vlast, má toto téma, tam je mm. Šárka. Tak to je jenom jako na okraj. Vy hovoríte, že všetci to poznáme, ja to žiaľ Bohu až tak moc dobre nepoznám, takže sa rada nechám ako poučiť vlastne týmito materiálmi. <laughs> Jo, jo. Že už bojovala za emancipu. Jo, určite. Díky. Díky. Díky za pozornosť. Díky. 别。